Yang terhormat dan yang saya hormati, para pejabat yang hadir, baik sipil, Polri maupun TNI. Para pini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri, sederek-sederek kulo sedaya kaum muslimin muslimat adik-adik santri, putra maupun putri, keluarga besar pondok pesantren Al Muayyad Mangkuyudan hadirin hadirat rahimakumullah kebareng langkung rumiyin kawula akan syukur untuk ngarsa dalam Allah taala ingkang sampun marengaken kula sowan dalu punika dalam rangka ingkang sae khotmil Quran lan haul para perintis para masae pondok pesantren Mangkuyudan menika mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho sing Allah taala barokah manfaat fitdini wa dunya wa akhirat. Hai dalu niki acarane khataman Quran kalayan qaul. Nggih. Loro-lorone niku bid'ah kabeh. Mergo Kanjeng Nabi ra tau khataman Quran ya tenate. Kancing Nabi mboten nate dikholi. Napa malah pidato nganggo speaker ngeten iki, tambah mbae bid'ah. Ngaji ngene nganggo speaker, nganggo radio mbae wis bid'ah kabeh. Warung ya bid'ah, mbae bos. Pemenah pemilu, <laughs> niki khatmil Quran kalayan kaum kula sing kenal secara pribadi sing dikholi niki Allah yarham hamil Quran Mbah Umar sing sepuh-sepuh tesih nyawang ngono senep-senep ilang kabeh nyawang Kiai Umar niku sumpek ilang. Ini sampai nyawang Kiai saat ini. Asalnya orang sumpek malah sumpek. Kan. <laughs> ya Allah. Kiai Umar niku. Kulo rada bejo menangi barak sih menangi lah ono Kiai Umar, Kiai Ali Maksum, Kiai-kiai sing kepengin ngepas ngepas no laku Quran. Jadi kiai ini gampang aja ngotot. Wong sing kepengin ngepas ngepas no laku Quran. Kanggo nulungi konco konco awam sing ora patiyo iso maca Quran. Ngotot deh. Soalnya nek biyen kulo ni bayangin nek aku pamane kok. Hmm. Umpamane kok aku uripku zaman Kanjeng Nabi. kira-kira tahu maca Quran. Kira-kira lho. Wong saiki ae arang-arang. Zaman nanti Nabi kira-kira ora tau maca Quran. Lah lha apa maca Quran barang? Wong ana Quran mlaku. Kanjeng Nabi niku Quran mlaku. Bu. Jadi nek umpamane digambarno Quran itu teori, Kanjeng Nabi niku praktek. Sampeyan iku tuku TV blas ora tau maca panduane carane nyetel barang to? Mboten nate. Ah. Padahal wonten bukune kandel niku. Carane nyetel kudu ngene, carane gedhekno itu tombol yang namanya volume diputer ke kanan, nek ngelono ke kiri, wis ora usah ngono-ngono, aku sisa lho cetet ngurup. Sebabe apa? Mergo sering nyawang prakteke wong nyetel ngerti, ora usah maca. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku prakteke Quran. Sadurunge Quran disampekno tengene umat niku disampekno diri sendiri dilakoni dhisik karo Kanjeng Nabi. Niku modele Kanjeng Nabi, mbah nek modele wong saiki. nek pemimpin Kanjeng Nabi namine niku Quran tampi Quran dawuh apa? Kon salat. Kanjeng Nabi salat. Salat sik. Bal salat terus dawuh karo tiang-tiang. Solu kamaro muni usoli do salata kaya aku iki. Lah nek ora tau salat sing digo contoh sapa? Salat kaya malaikat Jibril. Eh ora iso. Salu kamaro aitu muni usali. Salat kaya aku. Haji, kajing kaji. haji. Wajeng jauh. Kudu ani manasi kakung. Kue naik kaji. Ndelok caranya aku kaji. Plek, plek, plek. Enak kabeh. Kanjeng Nabi ndawi supaya apik karo tangga. Contone Kanjeng Nabi apike kaya apa ning gone tangga. Kanjeng Nabi ndawi kon ngurmati sing luwih tuwa, kon nyayangi sing luwih enom. Sampeyan tingali sejarah Kanjeng Nabi. Kaya apa hormate karo wong tuwa? Kaya apa sayange karo cah enom? Kanjeng Nabi ndawi kon mulyakno bojone. sampeyan perhatekno sejarah Kanjeng Nabi kaya apa anggone mulyakno garwa-garwane. Kaya bareng Kanjeng Nabi menika pun badhe kapundhut niku wonten sing takon dilalahane. Kanjeng Nabi lah mangke awak dhewe iki nek jenengan jenengan menika terasa manusia biasa. Manusia biasa menika rak sedo. Jenengan mangke nek sedo terus sepundi? Awak dhewe niki nyetutke sinten? Jadi Nabi dawuh iku ana Abu Bakar ana Umar. Lah Abu Bakar kali Umar nggih. Ya. Manusa biasa. Lah nek mangke kapundhut sepundi? Oh iku ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sekabatku pirang-pirang koyo koyo lintang-lintang. India sing mbok enut wis entuk pituduh wae. Wis nututi ae. Wong oh, sekabat-sekabat nggih pecah mangke ngono. Wis kandhani sapa ya wis pecah kabeh. Lah niku terus muncul dawuh al ulama al satul diterusin mangke ulama. Jadi mulai kanjeng Nabi niki mbantu sekabat-sekabat piye carane marek Gusti Allah sing bener sekabat-sekabat niku mbantu tegene tabiin tabiin ngantek ulama-ulama niku mesti nggih sing iso maca Quran ngerti Quran yo nglakoni Quran ben sing ora pati iso maca Quran kaya awak dhewe niki Karek nyawang eh ngono kuwi laku Quran kuwi Lah nek sakniki mboten nonton sing nuntuni secara praktek Quran dhewe ra diwaca. Ya <laughs> sumuk ngeten iki rasane. Oh, repot. Ambil bingung. Quran diturunake Gusti Allah dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku berat banget Kanjeng Nabi menampi Quran berat sangat. Berat. Sampai ajeng stres. Gunung niku kok umpamane eh, lau anzana hadzal Qur'an ala jabalin ah khasyi'am mutasaddian min khasyat. Gunung ambiar. Menusa kok krungu Quran <laughs> gelentem. Mergo apa? Mergo gak paham. Manusa kok krungu Quran <laughs> gelentem. Mergo apa? Mergo gak paham. Sampai yang paham, pulau niku kali ini berdei uang begini. bedheke wong sampeyan iku ngerti bolak-balik muni Allahu Akbar. Nggih to? Ping pinto muni Allahu Akbar sedina niku. Kadang-kadang malah ana sing Allahu Akbar digo demo barang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten iki sampeyan takok sing muni ngoten iku. Iku maknane apa, Ndang? Sampeyan takok Allahu Akbar kok mbok demo maknane apa Allahu Akbar itu? Mangke jawabannya apa jajal? Oh, maha besar. Allah itu maha besar. Nek kiambake muni ngono sampean takoki malih. Gedene sepiro ndak? Sampean takoki. Mangke lek ada iso jawab. Nek boten ngandel sampean, sampean kiambak kula takoki. Allahu Akbar napa maknane? Maha maha besar. Besar itu Lho, ra iso kan ya sing salah kok. Mok munah muni cok. Omong sok wah wah wah wah kok yo yo yo. yo. Kayak ngerti-ngerti ya Gusti Allah. Lho, tak kok gedene dipirae ra iso jawab wong yang guyu tok. Gembar, gembar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yo yo yo. Sepinten gede ini? Amin. Pinten? Gede pun di kalian masjid ini. Hah? Gede putih kali masjid. Gede-gede Allah. Kali gunung. Sampai kepengen wah gede ini gede Allah. Kepengen nomor itu. Pengen kok ini. Niki desa niki namanya apa? Mangkuyudan. Sampai niki jumlahnya bawa pirang ewu teng Mangku Mangkuyudan. Kecamatan itu di Rawean. Jenengan teng Mangkuyudan, Kecamatan Rawean. Kabupaten apa kota ada? Kota Surakarta. Sampean teng Mangkuyudan, Kecamatan Lawean, Kota Madia, Surakarta. Melok provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah niku salah satu provinsi teng Jawa iki, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sampean teng Mangkuyudan, Kecamatan Lawean, Kota Madya, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah termasuk Jawa, Jawa termasuk Indonesia. Indonesia termasuk ASEAN. Nggih, ASEAN termasuk Asia. Asia menika namung salah setunggale daratan dari lima daratan sing namine bumi ana daratan Amerika ana daratan Eropa ana daratan Afrika ana daratan Australia ana daratan Asia teng Asia niku wonten wilayah sing namine ASEAN Teng ASEAN niku wonten wilayah sing jenenge Indo. Teng Indonesia niku ana sing jenenge Jawa. Teng Jawa niku ana sing jenenge Jawa Tengah. Teng Jawa Tengah niku ana sing jenenge Kota Madya Surakarta. Teng daerah Kota Madya Surakarta niku wonten kecamatan pirang-pirang antara lain Lawean. Teng Lawean iku ana desa pirang-pirang antara lain Mangku jenengan termangku idan iki. Pun sampean termangku idan. Sampean lagi iki kula kandhani. Alam semesta niki nek digambar niku Wah, masya Allah, sampai dari nanti mau delok peta dunia ya. Peta dunia ya tahu, tapi peta alam semesta dari nanti benda sing isine limang benua Amerika Afrika, Eropa, Australia, Asia nih sing bundel nih kali, Bu Niku jumlahnya ora ewon, ora jutaan, tapi miliaran. Pinten Bu? ana sing karo bumi menika padha gedhe. Ana sing dua kali lipat bumi menika. Wonten sing enam kali lipat bumi menika. Wonten ingkang 16 kali lipat bumi menika. Wonten sing 6000 kali bumi menika. Dadi nek digambar niku ana sing sak kacang hijau, sak merica, sak sak melon, sak semongko, sak genuk, sak masjid, sak gunung niku wayang pirang. Kula nate wong kula iki ora tahu sekolah nggih, kula takok kali ahli-ahli niku sing kula gadah njelalae kanca kula ana sing bangsa ahli-ahli ngoten niku kula takoki. Jadi Pak, kalau itu dibandingkan bumi kita itu kalau ditaruh di antara planet-planet dan bintang-bintang yang sedemikian banyaknya itu kira-kira seberapa besarnya? Apa kira-kira ada satu kacang hijau, Pak? Wah, kebesaran, Gus. Jalan. Kalau kalian kebesaran kacang hijau itu gimana? Nanti kan dia itu dekat dengan, oh itu ada yang 6000 kali bumi ya. Ya terus berapa? Ya sebutir debu itu paling besar itu. Wah ya kangelan jelas nek sebutir debu itu. Dicekel ayah angel. Wes pak ini kak gudik no ae. Jadi kula kalau tempu putih muni. Awak edw ini nek dibuanti itu dipasang ke mereka. Gede ini sak kacang. Ini pun kalau gede ake. Nek jari ini ahli ini dewe. Ini sebutir debu. Nek sebutir debu sampai kangelan mangke. Kalau nyontok barang kangelan. Kangelan. nek sak kacang ijo kan isih kena dicekel barang ya. Sak niki pertanyaan. Di manakah mangku yudan dalam kacang ijo itu? Lho kok meneh kok mangku yudan lawean Surakarta. Jawa, Indonesia mboten ketok teng kacang ijo. Endi kira-kira? Hmm. Ora ketok. Mulane kula niku kudu guyu nek ana wong kemlinti niku. Lho ngene nggone kacang ijo kok kemlinti. Lha iku piye karepe piye? Wong ning kacang ijo kok kemlinti. Gusti Allah iku ora kok mletet awake dhewe sak kacang ijo niku gampang. Terus ngaten mawon. sampeyan manggon teng kacang ijo niki bareng-bareng karo manungsa sing jenenge manungsa, makhluk sing jenenge manungsa niki kira-kira antarane 5 mbuh 6 miliaran ngoten. Kok umpamane 6 miliar niku mbambung kabeh ora salah kabeh. Ora apa-apa kanggone Gusti Allah iku. <laughs> Gusti Allah ora rugi blas. Potong ngamu ngono ayo. kadang-kadang awake dhewe medhek-medhekno salate barang iki ya eh, ilah illallah terus ngamuk sing urung salat diamuki <laughs> rumangsa salate bener sing salate durung bener diamuki kaya-kaya ndekne iku Gusti Allah kok entuk mandat apa piye la ilaha illallah diapurmu mung sing kacang ijo lho Meletene, ra karuan kacang ijo Melete mbah ngerti bapak ora masya Allah. Melete dalam bangi kemaki. Kemaki dindase pokoke. Memang sale wibat dhewe ngoten niku lho kemlinti. Dua mil magomo sithik terus rumangsa cedak Gusti Allah. Ya <laughs> eh, la ilaha illallah potonganmu. <laughs> Kacang hijau. Wong nemil ya ora salat kabeh ora poso kabeh. Gusti gak rugi blas. Ora rugi blas. Yusabbihu ma fis sama wal Triliunan malaikat niku salat terus ana sing bagian salat tok wonten. Maca tasbih tok sujud tok terus rukuk tok terus wonten aja. Awake dhewe ora usah sombong dadi manusia. Tapi kudu syukur. nisbate manggon ning kacang ijo cilike koyok ngene Gusti Allah kok kersa ngendikane niku jenenge kudu duwe syukur la sing wong cilik semono dingendikane semono gedene kok cengengesan Ya ayuhan nas sing dawuh kene Gusti Allah sing diomongi sing ning kacang ijo cilik-cilik niku. Ter, ana gunung ambyar ngoten mawon. Mergo gunung ngerti gedene Gusti Allah. Lah sing nitahake sedaya niku Gusti Allah. Dadi gedene sepira niku Masya Allah. Awake dhewe sing manggon niku kacang ijo ae, kadang-kadang niku mongso gedhe banget lho. Dek jadi lurah di kafe. Mereka lebih gede di mana rakyat desa. Jadi camat terus sampai wis hmm, paling gede sak kecamatan. <laughs> Ketua cabang. <laughs> tadi lebih gede sak <laughs> kabupaten jadi itu. Iki dahulu Gusti Allah Ta'ala. kula gembar-gembor ya ana yaene niki gak ana sing ngrungokno MUI yo gak MUI yo gak ngrungokno NU yo gak ngrungokno Muhammadiyah ya ora ngrungokno padahal penting lho niki penting kula niku gembor-gembor bolak-balik mbok dianakno survei iki dawuh Gusti Allah Kulo gembar-gembor ya ana yaene niki gak ana sing ngrungokno MUU ya gak MUU ya gak ngrungokno, NU ya gak ngrungokno, Muhammadiyah ya ora ngrungokno, Padahal penting lho iki. Penting kula niku ngembol-ngembol bolak-balik mbok dianakno survei. Saiki ra usume survei. Ana lingkaran survei. Ana apa jenenge? Lembaga survei. Ana mbah macam-macam survei. iso ngerti iki engko sing menang demokrat. Ngoten niku lho, padahal durung diitung. Saking hebate. Lah saiki wis ana lembaga-lembaga survei sing canggih. Nek MUI ora kuat mbayar. Ora iso mergo gak ana anggota. NU ora duwe aparate, Muhammadiyah kurang piranti ini. Jaluk tulung mbek LSI lingkaran apa? Lembaga survei apa-apa iki. -apa. kon nyulpe wong Indonesia sing jarene jumlah 200 lebih juta 200 juta lebih sing jarene mayoritas wong Islam sing jarene wong Islam iku cekelane Quran iku kira-kira wong Islam sing maca Quran iku ana pira disuwe diteliti wong Islam semono akeh iku sing maca Quran ana pira? Iki pisan pertanyaane. Semono semono akeh sing iso maca Quran iku sing paham Quran pira? Terus pertanyaan yang ketiga, sing do paham Quran semono akeh iku sing ngamalno Quran pira? Lho niki nek di teliti disupe hasilnya menurut keyakinan kula sakit menyelesaikan seluruh permasalahan Indonesia. Sangat tuh sampean. Mergo logika kula sederhana, isine Indonesia ini sing akeh wong Islam. Jadi nek Indonesia terpuruk sing <laughs> tanggung jawab paling akeh wong Islam. Ini logika kula. Indonesia niki apik, sing kudu syukur dhisik dhewe wong Islam. Mergo sing akeh dewe, kok. Lah nek wong Islam niki cocok karo pedomane apik kabeh. Otomatis liyane apik karo sithik. mungkin nek terus dideleng. Ayo, nah gelem wong kembali gembori bolak-balik MUI itu timbangannya ngurusi minyak babi barang itu, iku hafal label halal barang niku lha apa. Ya? Iwak penggaweane <laughs> napa mantri-mantri anu ora saya tak saged ora sak MUI. La ilaha illallah. MUI ngurusi label-label ngono iku. <laughs> ya, lalu niku. Mangke ini nek ternyata hasilnya kelihatan. Oh, dari sekian juta, ratus juta umat Islam itu yang baca Quran sekian. Oh, laung sing maca mok semene iki ae nek pendak Ramadan. Ah, ngono Oh, laung sing paham mok semene ya bener. Nek akeh caleg stres. <laughs> Eh, lha, laung sing amalno ora ono ngene. Lha <laughs> iki mesti ketok kabeh. Baru ini hasil ini untuk menata Bagaimana kita menyusun pendidikan yang baik? Oh ini pendidikan apa? ini Penting banget. Nanti kan pun semua ini ingatan. Kabarin ini Pak Dian sing ke luar negeri. Ini kabarin saat ini sengingi tambah cedek tengene dunia ini. tambah cedek mulane rasane sumuk mawon. Barusan kok sumuke yang ini, mereka sengingine tambah cedek. Bahasa Kak roh <laughs> Jadi makin nek niku terus ketok konangan. Wong kula niku sak niki niku nek maca Quran niku padha arasa-arasan. Mergo umahus kula kok Quran niku nyinggungan ngoten Quran saiki kok nyinggungan ngoten. Kula jadi maca. Duh. iki ayat kanggo wong kafir kok member aku ngono. Lah kok tersinggung aku lho iki. Kok tersinggung la ilaha illallah. Iki iki ayate wong munafik ya kok plek karo kelakuanku. Bareng maca ayat kanggo wong mukmin belas ora nempel di ora la ilaha illallah. Iki Quran iki kok ya jingkungan ini iki. Nggih sampean lah. Gak paham kok anu. Bejo ora tersinggung ra apa. Ayo. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mbok delok sawangane kompak. Padahal atine waduh ana rene. ni ku wong munafik ora kok wonge dhewe wong Islam وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى Nggih. Wa idza qamu lan jumeneng wong-wong kuwi. Sapa iki? Lah duka wong kula angger ngoten mawon. Maca nyebak ngoten mawon. Wa idza qamu lan jumeneng wong-wong mau ila salati maring sembahyang, kamu ya jumeneng tapi ku salah. Hale alas-alasan. Nek salah alas-alasan. Kok umpamane gak wajib ngono ra dilakoni. Ya Allah durung sholat aku. Masya Allah. aku kum sholat ya kan. Masya Allah. beban berat sholat. Masa asam. Subuh-subuh. Sholatu khayru minan Semacam ini. Sholatu khayru minan naum. Pisan-pisan ngodoh. Ya. Wa idza qamu ila shalah, sekalane wong-wong iku mau jumeneng ila sholati maring sembayang, wong-wong mau ya jumeneng tapi rasa arasan rodok males-malesan gitu. Yuraunan nas. Nek ngibadah diketok-ketokno ketok wong. Wong-wong iku mau. Sapa? Lha mangke digoleki rujukane. Wong pancen kula kok tengah-tengah teke maca. Wong-wong iku mau nek ibadah diketok-ketokna wong. Hmm. Sembayang dhewean nganggo kaos oblong sing diwaca ina ta ina karo kulhu. Hmm. Bareng imami nganggo jas tutup sing diwaca sabikis karo hal ataka. iku kena apa? Yura unan. Hmm. nyumbang sepuluh hewu gak disebut panitia protes jadi itu tadi ada eh, saya kan nyumbang sepuluh ribu gak diumumkan tadi bapak namanya siapa oh ya kelihatan pak para hadirin nyuwun ngapunten mereka wonten kelihatan kalau wau pak markaban nyumbang sedasa ewu lah rak ngono ngono yura unanas Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wong-wong iku mau nek sembayang ya sembayang tapi ala sarasen, nek arep sembayang alas-alasan, nek ngibadah diketok-ketokno wong, nek zikir sithik, sithik. Zikir mendak malam semua ya, dikritik bid'ah, leren. La <laughs> ilaha illallah. zikir mau tiap malam semua pisan ya, ae ta. di bidah non. La ilaha illallah. Belas tambah ora zikir. <laughs> Wala yadkurun Allah illa qalila. Sithik zikir. Niki mboten komunitase wong-wong mukmin ora komunitase wong-wong Islam. Wong Islam tapi orang mukmin. Mergo Islam niku ana loro, wong Islam niku ana loro. Ana sing mukmin, ana sing munafik. Sing mukmin niku njaba jero, sing munafik njaba tok. Jerone ora. Lah sing kula waca niki wau, idza qamu ila sholati qamu kusalah tak teruse, niku wong munafik. Sanes awake dhewe, nek awake dhewe kok nggih ngoten, berarti mempel karo wongmu nape mergo ora gelem bawa dhewe diarani wong munafik kan mboten purun ya mempel ngono ae mempel mempel karo wong munafik المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Niki komunitas mukmin. Wal mukminuna lan wong-wong mukmin lanang, wal mukminat lan wong-wong mukmin wadon iku ba'duhum sebagian wong mukmin mukmin mau iku aulia ubadin iku wali-waline sebagian wali wali jamae aulia ba'duhum aulia ubat wali niku nek cara tafsir-tafsir konvensional <laughs> tafsir-tafsir sing selama ini niku ana sing maknani kekasih ana sing maknani pembela nek sampean mukmin kula mukmin sampean kekasih kula kula kekasih sampean Nek dimaknani pembela, sampean pembela kula, kula pembela. Lah kula dhewe niki nemokno makna tafsir sing lain daripada yang lain. Sing menurut kula luwih pas timbangane tafsir-tafsir yang sudah-sudah. <laughs> Mulai tene kula ngoten iki. Wali kula maknani bolo. Bolo, Jadi aulia bolo-bolo. Aulia Allah bolo-bolone Gusti Allah. Kulo maknani bolo. Kenapa? apa? Mergo wonten hadis niku malah mboten setunggal wonten kata hadis niku sing isine nudono nek peng, penggunaan wali aulia niki untuk konteks perang. Misalnya, sopo-sopo hadis kutsi. Hadis kutsi yang maknanya sopo-sopo wani-wani karo auliaku. Mongko aku Arab mengumumkan perang kepadanya. Jadi idiom perang bolo niku. Napa bolo Ibu? Napa bolo niku? Mboten kaca Kanca durung kaluan bolo. Mboten mboten abad. Niku bola. Bola niku kosok wangsule musuh. Oh, niku idiom perang kok. Musuh tembak Bola aja tembak. Musuh tembak. Bola aja tembak. Wonten bola nembak bola. Wonten Nanti tumon sampean bolok nih Mbak Bolok. Wonten. Zaman perang Teluk pertama. Inggris ini kebalannya Amerika. Ngelawan Saddam Hussein. Niku tiba-tiba tentara Amerika nembak tentara Inggris. Padahal balane sekutu. Jadi ono bolo nih mbak bolo. Tapi jenenge kecelakaan. Kecelakaan. Jadi ono bolo nih mbak bolo kecelakaan. Bolo nempiling bolo ya kecelakaan. Bolo balik tengah ayat pulau wau ayat yang mukmin. wal mukminuna lan wong-wong mukmin mukmin lanang wal mukminatu lan wong-wong mukmin wadon iku ba'duhum sebagian wong mukmin mukmin mau iku aulia ubadin bala-balane sebagian yang lain sampean mukmin kula mukmin sampean bolo kula kula bolo Sampean mukmin, kula mukmin, sampean bolo, kula, kula bolo sampean. Niki nek cara Quran. Sami kok tak kaki malih. Ana bola tukaran karo bolo? <laughs> Ana bola tukaran karo bola wonten napa ora trima wonten blajak. Blajak iki akeh banget. Ora trima wong Indonesia karo wong Indonesia. Wong Islam karo wong Islam. Wong NU karo wong NU. Iku ya aneh banget. Terus balanane karo sapa? minuna wal mu'minat ba'duhum aduh Niki sing kula karepake kita perlu mengadakan survei penelitian sejauh mana umat Islam ini perilakunya terhadap Al-Qur'an, memperlakukan Al-Qur'an. Ya Allah, kula kelingan Kiai Umar, Masya Allah. Niku kula nalika nate sowan mriki niku kalih tokoh Jakarta mereka. sampai bingung roh kiai umar nandu iku roh niku bingung kiai jadi ini kiai umar kiai gede hamilul quran kok nandu i bocah cilik jenenge gusmus Namun wong Jakarta ya ora mudeng rumah sane kula sing keramat. <laughs> Tanem kok wis keramat ya. kok wis diladeni Kiai Umar. <laughs> Mergo gak paham. Tambah dhuwur ngilmune niku tambah tawadu eh. Jadi sampean kayak niteni mawon kok ana wong kok tawadu eh. nemen niku malah luwih pantes diarani. Kiai. Dhuwe ilmu sithik kok petita petiti nyalahno kono nyalahno kene. <laughs> ketok ketok kiyuma Allah. mboten namung tawaduke karo santri niki iki bagus mesti bagus krungu kula critani Kiai Umar Nen? Sampai sing dadi wali-wali santri. Sing dadi wali-wali santri ini sampean bejo putrane ta mriki. Ora-orane Gus Rozak mriki mesti nuruni cara-cara ini Kiai Umar bung didi ane Kiai Umar niki Kiai Dian barang niki senajan rada intelek niku tapi niku Kiai didi ane Kiai Umar mana ora ora ora pati kaya orang intelek waduh masya Allah nih sabani luar negeri itu hmm. tapi kan kita ingin lutuk waktu ini <laughs> bimbingan ini Kiai Umar Kula matur sing dadi wali murid, sing murite to mriki niku niku critane niki sampeyan. Niki suatu saat mbiyen niku Kyai Umar menika nimbali lurah pondok. Lurah pondok ditimbali. Nang eh, aku dicatetno jenenge santri sing nakal ya. Direngking, ranking ya. dhuwur dhewe tengkar. Terus nakal sekali, nakal agak nakal. <laughs> Lurah pondoke sebenarnya ra karuan, mergo ngandani bocah-bocah sing nakal niku wis kaku atine. Ora mondo-mondo, tak <laughs> iki kapokmu. Eh. Kiai njaluk jenengmu, tulis sepeda gedi-gedi. <laughs> Ternakal. pulan bin pulan asal dari sini. Nakal sekali pulang. Ngantek agak nakal. Daftar diatur ke kiai. Menikah kiai. Ya wis. Ora pondok ngenteni seminggu, rong minggu. Kok ora ana apa-apa. <laughs> kok santri ini nakal-nakal kok isih tetep nuakal ngono. kok ora diusir ta apa ditimbali bergeblok ki apa-apa ora ana apa-apa wakil diwanek-wanekno matur bang. Kyai Umar wong Kyai Umar iki mboten medeni mi bawani tapi ora medeni lho dhewe-dhewe lho niku lho ana wong sing medeni niku kiai sing medeni niku ngono ngantek santine ra wani ngomong Kyai Umar mboten wibawa nuwun sewu kiai iya apa Mereka kok lari-lari kok dereng wonten ingkang dipun hukum ditakzir napa diusir. Nah. Loh, sing di nah, mereka yang nakal-nakal. Loh. Iku mergo nakal-nakal itu di pondok ben ora nakal. Lah nek ning kene nakal terus diusir ya gak ya tetep nakal terus lho model kuwi. Wong ning kene iki ben gak nakal. Nah. lho kok jenengan ndawi nyateti sing ternakal barang lho ngene ya awakmu dhewe ra ngerti to nek jam loro jam telu bengi ku aku bar salat tahajud aku lak ndongakno santri-santri lah iki karepku iki engko terus tak gawa nek ndonga iku khususan lho ngono khususan ini oh ngaten lah ya takok sik aku iku ngono Niki nanti kalau cerita ake, tenggini Jawa Tengah. Buat itu kandak ake, makanya sampai golek imake. Teng Jawa Tengah niku, ku kiai muda. Kula diundang kondisi khataman Quran. Wuh, puluhan ribu ring tekon. Masya Allah, saya nom ganteng. Kalau cerita, cerita ini, cerita ini kiai Umar menikah. Mereka kula seneng cerita niki. Mereka sesuai kalian dawe bapakku ndidik eh, anak didik santri kudu njaba jero aja njaba gayuman pun praktek kula critakake teng kene niku pondoke cah kiai nom teng ku pandine kathah kula crita niku wong do guyu niku kembake ndiluk mon-mon kiai iki gak paham omong aku apa kok liyane do guyu ndikne malah ndiluk dhewe orang ngono Bareng kula mudun kok podium dirangkul-rangkul karo kiyaine. Masyaallah, alhamdulillah Gus, jenengan kok mboten nyebut nama. Kula daftar ternak kali Kiai Umar. Allah. Masya Allah. Tadi Kiai. Suantri ini semua nakai. Ya santri ini dan, dan donakal kabar apa sih? tapi ya mbok kae dungane iki rusak mau mandi apa ora karena ayo kiai Masya Allah itu geni ya umal dungane khususan ya Masya Allah saya itu jadi kula sing dungengi kula niku nggih napa namine tangking mriki mangku yudana pokoke wong dalem lah nggih sing tengene kiai niku kula roh dhewe ranking pertama ternakal <laughs> la ilaha illallah dadi kiai iki kiai-kiai zaman niku niku ngoten modele nek nek didik niku ora mok dididik secara lahiriah diwarai iki diwarai itu mboten nek dalu lho kadang-kadang lho kok ya biyen iku piye ya wong-wong kaya kiai umat barang ngono ya. wong ora dibayar kok ngajak gelem ngono barang lho apa ben ora dibayar jelas kok Ulah tak lumayan sih kadang-kadang kayak gudang garam barang tuh. Kalau santri-santri ini. Mereka bayar belas loh. Ulah tak lumayan sih kadang-kadang kayak gudang garam barang tuh. Harus santri-santri ini. Masya Allah. Orang dibayar. Tu emang hati no santri. Orang namung lahir itu. Ngoten niku pun wis metu kok pondok wis jenenge alumni cara sak niki niku terus ditilak-tilik. Ketemu sudah ditakoki kowe penggawean opo saiki? Melok cawe-cawe madrasah apa ora ning nggonmu ditakoni. Berarti itu ternyata rata-rata. Insya Allah. <laughs> Saat ini, ini kemajuan pesantren itu saat ini wah tidak mau kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. berarti pun wonten klasikal kurikulum silibus <laughs> oh, ana dewan guru ana direktur barang beres kabeh sak niki sekolah kaya sekolah liyane jadi kiai ini karek nompo laporan mana gimana syahrihannya beres beres pak kiai nah, kan. direktur sekolahan gimana Tahliahnya beres, beres. Beres, beres. Aran, saat ini tata. Kiai-kiai sing. Golek penggawean tiang dong. <laughs> Wis ditangani direktur, tangani dewan guru, tangani ustaz-ustaz ngono. Gak gawean batal kabeh. Wah, jadi tim sukses saya nek ngono. Masya Allah. Tapi pancen ini tantangannya sak luar biasa. Nah, nah niki mungkin yang menjelaskan kenapa umat Islam tidak bisa melawan serangan-serangan gaya-gaya materialis. Biar niku pesantren itu termasuk sing bentengi masyarakat dari serangan keduniawian. Iming-iming duniawi pun suwe. Tapi sareh ning yai-yai niku nyontoni kesederhanaan. mulang kesederhanaan sesuai ajaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam masyarakat tapi sakniki kalah kalau TV kiai ngandani sepisan pindu TV anggur lek-lek sampai melek pun dikandani TV angin turu dikandani TV hmm. isih merem ibu-ibu isih merem ambek nggo teklek hmm, apa carane iki <laughs> ning pawon delok ngono iku tangi turu ngantek turunan karo TV niku wah sampean diwarai rono-rono diwarai tukaran sing paling sadis memperkosa sing paling jijiki ah, diwarai ngono karo-karoan ana acara agama ya sing bangsa tetean mboten ngono. <laughs> Sundel bolong ngono-ngono. Kyai sing iso nambani wong kesurupan kaya ngono ngono. Kacau. Terus niki sendiri masyarakat niki nek terus dididik karo kotak sagi niku sing lawan sapa niku? Mulanya anak-anak angkuyudan itu harus mempunyai wawasan yang luas yang bisa membawakan ajaran-ajaran dari pesantren ini melalui media-media yang tidak itu-itu saja. Karena dunia sudah begitu berkembang, mulanya kulon itu mau didawake Mas Dian kulon itu ndamel website namine Gus Musnad. Oh. Ora mau Facebook. Facebook ora anggo rasa-rasan karo kanca ngono ae. Ah. Website Gus Musnad. Dadi sampe sing buka internet buka www.gusmusnet umur iku won kula lho sing pidato sing anu segala macam to mriku niku. Niki malah sak niki wonten suarane. Dadi sampeyan nek kepengin roh suara kula mung ten mriku. Wonten begini Gus Musnet. Jadi, Wah, ternyata malah sing ngaji wong Amerika, wong Australia, wong Jepang bareng pirang-pirang malah. Nah. Jadi nah, nek orang ngono masya Allah. Kula niku ditakoki wartawan Takai wartawan, impiannya Gusmus itu apa untuk umat Islam? Pulau jawab, impian saya itu mengembalikan keindahan Islam. Umat Islam ini mengembalikan keindahan Islam untuk kemanusiaan. Islam dia ini indah banget loh. Qur'ane indah, Kanjeng Rasulnya indah. Sampai dengan Kiai Umar kula niku sing menangi indahnya. Ini sing kula aturake niku wong. Ana wong sumpek arep wadul karo Kiai umal, Dereng muni sumpek wis ilang. Mergo nyawang wedanane Pedana, sing menyejukkan. Sampai cek kali sing sepuh-sepuh sing menangi bang, bang, bang. Bayang lo kan kancing Nabi. Masya Allah. Basam. Kancing Nabi itu basam. Terus ini kita senyum, mboten lambene. Mboten tutuke Kanjeng Nabi ini. tapi seluruh wajahnya tersenyum. Wong sumpeken durung matur ilang sumpeke. Ada apa? Mungkin sias, ampun icawer. <laughs> Saiki sampean ora sumpek ketemu pemimpin malah sumpek. Ngelu kabeh nyawang lain tok. Ayo betul. Mulane kula niku gregeten. Saiki tak kata sing kula tebu-tebuti kula niku kula omongake mergo gregeten. Ono sing gayane nganggo pakaiane, pakaiane Kanjeng Nabi. Nganggo busanane Kanjeng Nabi. Tapi kok raine sangar. Lho kenal Kanjeng Nabi apa ora? Kula gegeten mergo iku lho nek ora pakaian Kanjeng Nabi lho, pakaian Kanjeng Nabi ora ine sangar. Iki jane kenal Kanjeng Nabi ta ora? Kanjeng Nabi niku basam. Wajahnya tersenyum. Dan ini sangar kok nganggu ageman di kanjeng Nabi. Banyak sangar-sangaran ya, cuma nganggu ageman kanjeng Nabi. Nganggu kambing ini bajak laut atau apa-apa. ben munasib ngono cocok ngono lho. Hal menika ndadekno awake dhewe niku rindu nostalgia kali sesepuh-sesepuh kita. Ngarep-ngarep piye supaya nek anu ni Qur'ane saya tetep sing diwaos Kiai Umar niku wis sing padha kali sampean waos niku. Qur'ane nggih niku. Kanjeng Nabi niki kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karek digoleki sak iki. apa? Kiai Umar maca Qur'an kok dadi ngono? Awakku maca Qur'an kok isih panggah ngene ae. Itu mesti ada yang salah itu. Gimana? Para rawus doyo. Ya Allah setengah loro. Orang kerasa setengah loro yuk. Mulanya sampai nak teklak-tekluk aja. Ya ilaha illallah sampai mboten mah tengah aku. setengah loro ini. Para rawus. Jadi nek ndelok hawane sumuk ini gini. Sampeyan mbuh ngancel mbuh ora sampeyan ini, Niki sampai kalau cak balik malah, lah, mau balik mawon niru ajaran sek sinten? Kiai Umar. Nggih. Kanjeng Nabi kaduan dia Kiai Umar nggak mawon sampeyan. sampai eling-eling nggih. Sederhana. merasa usah kemelinti. Ngerti kemelinti lho, ya? merasa usah kemelinti lah. Sumpun duwe ilmu sepira ya rasa kemrinti. Nggih. Yo nah. ora usah. Lalu ya Allah. Ngono sing kasang kacang niku dan kaya-kaya untuk manjat kok Gusti Allah. Iki kowe bagian neraka jahanam, kowe swarga. Ngoten niku dikapling-kapling. Lha iya. iya. Niku sak niku usum niku. itu pertentangan pertentangan sampai betul sampai pertentangan itu ya kadang-kadang itu udah kaya-kaya untuk manjat kok gusti Allah kan ini kue bagian neraka jahanam kue suargo itu itu dikapling-kapling oh iya ini usum itu itu pertentangan pertentangan sampai betul sampai pertentangan itu ya pun betul sampai pertentangan Gusti Allah pun peso jenengan niku wong lawean ae kok. Dadak neko-neko. Ora ampun petenengan. Gusti Allah peso. Potongane awake dhewe Gusti Allah peso. <laughs> Wong lawean wong mangko yudan ngono wis lumayan. Pun peso. Kurang usah petenengan. Wong usah dhewe petenengan. Kalau ditakoki wartawan, gimana pendapatnya Gus Muslim? Di Jakarta itu bulan Ramadan ada kelompok yang nutupi warung-warung. Petentengan ngono itu. ini nyolu Gusti Allah. Nyolu Gusti Allah. Wah, itu yo ya, yo ya. warung-warung dikongkon nutup bulan Ramadan demi untuk menghormati Ramadan. Kalau ditakoi kalau wartawan, pendapat pendapatnya khusus gimana? Wah, itu wong sing ora kuat poso aku. Nek roh warung buka terus kepengen moka. Wah. Jelas orang kuat poso itu. Nah kalau Gus Mus gini, cara aku buka IKB nek bulan poso, ben nangan wong Islam kuat poso tau Lah nek ora ana warung buka ora poso ya kuat ae wong pancen warung buka. Eh, kok menghormati Ramadan barang kula apa? Ramadan mulai di biyen wis wis terhormat kok tidak. Lho, yo yo ngene kuwi apa? Wong potongane ngono yo yo la ilaha illallah. Kuwi urip jaman sekabat malah dadi melok Abu, Abu Jahal kuwi apa? Ndelok kasarmu kaya ngono iku. Jadi Gusti Rani pun pirsa lah, wong akhir zaman ini pun konangan lah, ini potongannya wong Indonesia ya semua salah. Nah. Wong pemilu ini orang nganggu duit ya orang pilih kok desa. Wis ra kabeh, ra kabeh ra sampe dhuwit nunggu jalah lu pirsa nek ra karuan. Karek <laughs> kuwi entuk pirang amplop ngono ae. <laughs> Eh, terus para rakyat. <laughs> Ora dapat tantangan, pun ngerti gedangane, eh potonganmu ngono. Pesan. Oh, eh, eh, eh, kula niku nate sembahyang niku ndang sikir kula digoleki terus kalih tiyang jejer kula niku. Sikir pun kula ketenake dikenekno. Sikir apa? Kula ketenake dikenekno terus. Lah kula kan wedi nek gudiken lho. Dadi kula kenekno terus ae. Lah kok ditututi terus? Eh. Bar niku terus kambake bar sembahyang terus ngandani. Ini harus nempel supaya jangan ada yang lubang. Kalau lubang nanti desain setan Dan. Berarti nanti kok setan kalau jamaah yo labah apa aku ndono. saya gak tau sembayang di Ini Niku wadah niku sak ini bingung. Wong keminter ngoten niku watah ra karuan. La ilaha illallah. Ini nyusahno wong tenan niku. Mun jenengan biasa-biasa mohon nggih nggih. Mohon biasa, mohon sampean tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah. Bidah ya selah ngono. Lah wong akhir zaman nek bidah-bidah sithik apa-apa. Dengan kenapa? Lu nih sampai napi lah harus ditebirin Gusti Allah urip zaman sekabat. Lah sampeyan di kedene urip sakniki wis kudu syukur. Jaman biyen gum karuan melok Kanjeng Nabi, melok Abu Lahab. Payah sampean. Wis alhamdulillah lah. Ning kene jaman akhir kok isih melok Kanjeng Nabi. Alhamdulillah disyukuri. Ojo kok petentengan terus gumedhe. Nggih. Nek ana sing ngira-ngira ampun ampun swarga pek sampeyan pun ngono nggih. swargane pek sampean dhewe lah kula. Kula teng swarga cek ora teng swarga kula melok Kiai Umar ngoten mawon pun mbah mbah teng pundi Umar kula melok pun sampean teng swarga mriku piambakan mriku. Hah? Nek dilokna mun pek sampean swargane dhewean yo omplang. Oh. Masya Allah, aduh banget. Karwanten wali wedok. Balani Gusti Allah wedok Robi'ah al-Adawiyah. Sangking basrah. Robi'ah al-Adawiyah. Sangking basrah. Meniko, ndungo kali Gusti Allah. Ndungane sepundi. Oh, niki ngante ana romo mangul wijaya nangis. Ndelok dungane. Robi'ah al-Adawiyah. Robi Adawiyah niku ndomo. Ya Allah Gusti. Mangke kula nek wangsul teng ngene dina kiamat. Awak kula panjenengan dadosaken ingkang wageng sanget. Lebetake teng neraka ngantek kebek-bek. Awak kula sampean gedhekake ngantek ngebeki neraka. Ngantek mboten wonten dulur-dulur sing saged dilebokno neraka. Nah, teman. Rakan ini kok malah neraka mah di pek dewe di gunung ini. Pengeliau konting neraka kabe di ini suarga dewe. Punah <laughs> suarga sampai Wong usume kok ngaji niku nek gak swarga ya kese piye nah. Kan? Nggih. Ayo ampun ngotot-ngotot ayo. Biasa-biasa ngoten ya, waya sembayang sembayang. Ayah poso-poso. Ayah tahlilan-tahlilan. Mereka mau. Oke? Oke. Ampun para rawuh, ampun kata-kata. Aku ngelarang wong ngotot, aku ngotot diwi. Berarti ora panik. Jenenge ra konsekuen dadi Ampun, kula kinten menika muga-muga ana manfaate nggih. Donga dinongo, muga-muga awake dhewe menika okay. diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis elek lah lah pokoke anggere diakoni ya, tak ampun. Nggih, monggo <laughs> Salah-salah sithik ya wis pantes lah. Bid'ah-bid'ah sih itu apa-apa, diakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angke sareng-sareng dari Kanjeng Rasul paling ora karo Mbah Umar rak pitulute nggih. Semanten para rawuh sedaya kirang langungipun nyuwun agungi pang defendendo, de nada. Dah, sing dua tu. Eh, sampai ini pecah tenang sampai ini. Pulau ini pun tempat ibu di jani. Saat ini pun betul mau ira kok penggawean pulau. Penggawean pulau dungo jani. Asli ini ini saat ini ingat kan. pun konangan tempat ibu di nek dungo pulau mandi. Jadi kan jani kok beruyur ini loh. <laughs> dikandani kiai lah diguyu lah ila Allah serapa ayu lah tuh ke Pak Estu Pak Estu Kulo lak nate kondo karo Pak SBY Pak SBY nek cara istighosa mujahadah ndonga barang niku wah teng ngancap niku pun saben dina tapi sing penting kok mbok nduran mereka sing nduran iku sing penting dipindhi karo Gusti Allah no tenan dong Istiqlal. Sare ning kula sing usul dari kula sing kondungo. Wah. Kula kan kula kan dungo, mulai ku terus mawan. Wah, konangan ini dungo kula <laughs> ini. Iya, iki jadi ini jatuh duduk aku tapi cari ini. Dungo mandi mati itu. Tapi sampai jatuh napa? Lho donga niku ana ana loro. Loro ta telu lah. Nomor siji donga ibadah. Donga ibadah niku Allahumma rabbana Allahumma inni anta nafsi anta Allahumma inna hadzihi rasulana. Kuwi donga apa kan? Ndel apa? Mbah aku dengung. Dijazai kaya rozak ngono ae. Lho kuwi lha yo maknane apa? Ora ngerti kok kok sak kon maca donga. Niki donga ibadah. Jadi maca dongane niku untuk ganjaran. Ganjaran tapi enggak genah wong ora njaluk apa-apa. Ora. Kita <laughs> kowe njaluk apa? Mbah ya wong aku. <laughs> Ora angge tak waca ngono ae ngoten. Ngoten saya ndonga ngoten iki. Tapi ana sing ndonga njaluk. Nah, ndonga njaluk. Biyen waliullah Mbah Dungklo dene ndonga secara cara Jawa. Mbah Maksum Maksum ndonga Gusti beras kula telas. seesok eh, karung-karungan teko. Wong biaya kok sampean-sampean tiru ini ya ngobos. Tapi niki sing donga kula. niki sampai kudu pergunakan kesempatan tidak hanya ini pun tak niki njaluk napa namanya. Jadi sampai neling-neling sih aja angger jalur loh, ini mumpung kurang. Jadi sampai neling-neling sih aja angger jalur loh, ini mumpung kurang. Pulau ini ku biasanya dungo tentang pundi-pundi, mesti rembukan sih kalau jamaah ini. Mereka dungane wong kini orang mesti bodoh. Mungkin kini dungo supaya nanggaki iso bayar utang. Lah kene ana sing donga supaya sing tak utangi lali. <laughs> Ya ngoten iku. Lah itu beda. Mulane kula nek donga niku kula jak bareng-bareng donga niku sakwise masing-masing nyuwun dhewe-dhewe. Dimangke maca Fatihah sepisan. Baca Fatihah sekan ya, gitu. Tapi wa iya karena stain ping sebelas. Kampung takok takokno kau apa kok sebelas? Bid'ah malih niku. Ngandel ya kono orang ngandel ya wis. Kakean cangkem. Wa iya kana sa'in niku pun tajribah, pun dirampun ah, dijazake. Sing dijazake mboten gemen-gemen. Waliullah Hamilul Quran Mbah Munawwir, Krapya. Iki enten putune to mriki Gus Najib. Kula putu santri. Hmm. Putu santri. Mergo kula santrine Ki Ali, santrine Ki Abdul Qadir, putu santri. Niki jasa Mbah Munawwir. mangke sampeyan nek ndonga nggih ngoten. Fatihah iya kanastain astain ping 11 karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Iya kanastain ya Allah Gusti, mugi-mugi kula ndang saged mbayar utang. Iya kanastain ya Allah, mugi-mugi kula dan saged gagah griya. Iya kanastain, mugi-mugi anak kula ndang dilamar tiyang. Iya kan astain ya Allah Gusti mugi-mugi kula kisah kaji. Iya kan astain. Pokoke sampean jaluk sing gede-gede tapi mung sing donga kula. Ya kira-kira menjadi 10 yuto ke atas lah. Nek 10 yuto ke bawah ini kayak rozak mencukup. <laughs> Eh, 10 juta. Nek sampean golek isik tadi, jaluk sapa? Pengen lokasi. Mesti kabul, mesti kan. Yo mesti wani mesti no. Nggih, mesti. Ya. Nek ora sampean nggih yakin berarti. Sampai boten yakin kali kula. Mesti. Ada. Pun kecekel di jalan sampean. Emang. Kecekel jalan ini di diri. mangke donga sing umum kanggo Indonesia piye ben dampak pemilune ora nyengsarakno rakyat bareng ngoten niku mangke donga umum juga no bareng-bareng kare dadi kasil kabeh donga umum kasil donga khusus masing-masing jenengan nggih kasil Gusti Allah niku sugih loman sugih loman jadi mangke diparingi kabeh insyaallah Tapi donga kula rada dawa mboten napa-napa nggih. Hah? Bu, rada dawa lho nggih. Mboten napa-napa. Padahal kok kaya dak macam-macam ngoten lho. Sing rada pendek nggih wonten tapi ora pati mandi. Ya, ya, Pilih. Hmm. Ini kalau imutakan dawuhipun Kanjeng Rasul, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok ndonga jenengan donga atine barang melok ndonga Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر يا ربنا لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم آمين. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. اللهم يا الله الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا والدي يا حميد يا مخصي يا مبدئ يا مؤيد يا مخي يا مميت يا مخي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا صمد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتكب يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا من يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وببركة هذا المجلس وبسر الأسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا نعم. هما إلا فرجت نعم. ولا عيبا إلا سترت ولا مكروبا إلا نفست ولا مريضا إلا شفيت نعم، ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديت ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عزا إلا قويته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا بالله اقتضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم بلغ مقاصدنا وافتح قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وارزقنا وإياهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وخلقا كريما ورزقا واسعا وجسما صحيحا سليما يا الله كستي Dari pulau yang ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken. Mugi panjenengan kabulaken ya Allah Gusti kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sederek kula nyuwun dhateng panjenengan mugi panjenengan paringi maghfirah, panjenengan maringi rahmah, panjenengan paringi taufik lan hidayah. Kula lan sederek kula ingkang hadir wonten ing mriki sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tetepaken iman lan Islam. Ya Allah Gusti mugi sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah panjenengan gampilaken gesangipun Gusti panjenengan jembaraken rezekinipun ya Allah panjenengan kabulaken sedaya panyuwunipun ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya Allah Gusti muji panjenengan paringi barokah pesantren meniko ya Allah panjang paling baru panjenengan paling kegiatan datang kiai ustad ustaz pun ya Allah panjenengan paling futuh datang lari lari santri ini pun ya Allah panjenengan paling ilmu ingkang manfaat ingkang barokah panjang terusakan tiang-tiang yang soleh solikah ya Allah ya Robbal alamin amin rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal Allahumma اللهم ya Rob Amin. بلدتنا إندونيسيا عليك يا رب شعبنا إندونيسيا عليك يا رب زعماء إندونيسيا عليك يا رب رجال إندونيسيا اللهم ارحم شعب إندونيسيا يا إلهنا اللهم اهدي شعب إندونيسيا اللهم أصلح شعب إندونيسيا اللهم اغفر ذنوب أئمتهم إلهنا يا كريم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء نعم. والغلاء نعم. والشيخ المختلفة والفتن نعم. والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة من بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولأصدقائنا ولأصحاب الواجبات علينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا وحببناهم ولمن أوصانا بالدعاء لمن أسأنا عليهم وأن ظلمناهم ولجميع المسلمين وسلم يرحم أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم يا الله اللهم يا الله علمنا بالقرآن اللهم علمنا بالقرآن اللهم يا الله علمنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mekaten para rawuh Kula nyuwun ngapunten, kula tiyang pesisir ning Solo iku ngomong biasa wis ketok kasar apa meneh omong kasar, tambah bergidal kabeh. Ya nyuwun ngagungi pangapunten. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.